haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin sunna jama'a da ke garin tsagero a ƙaramar hukumar dini a tarayyar najeriya inda muke gabatar da tafsiri na alƙur'ani mai girma don ƙoƙarin fahimtar ma'anonin ayoyin alƙur'ani da kuma raya wannan wata mai albarka da karatun alƙur'ani idan ba manta ba muna cikin suratul mumtahana kuma a jiya mun aje karatu a ƙarshen aya ta shidda a cikin surai don haka a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba kan aya ta bakwai Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyin da muka karanta a baya ya mana bayanin hukuncin hulɗa ko alaƙa ko soyayya da wanda yake ba musulmi ba inda Allah ta'ala ya haramta wannan alaƙa ta soyayya tsakanin musulmi da wanda yake Kafin kafirin ba wanda ya bayyana adawar shi da tsayayyarsa ga musulmi ta hanyar fitar da su ko korarsu daga cikin gidajensu irin wannan ya faru da kafirin makka sun fitar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun fitar da sahabbai daga makka kaga kenan sun cancanci a gaba a adawa da su shi ya sanya lokacin da wannan sahabi ibn abi balta'a ya rubuta wasiƙa Allah ta'ala ya saukar da aya don a taka ma abin birki to da za mu tashi a yau Allah ta'ala zai karantar da mu cewa wannan gaba da kiyayya tsakanin musulman sahabban manzan Allah da kafiran baka to gaba ce ta ba ta dindindin ba gaba ce wanda lokacinta zai wuce ta ya lokacinta zai wuce ta hanyar kafirin nan su musulunta ga da sun musulunta ai kuma gaba ta kare kenan shine Allah ya ce asallahu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة والله قدير Allah Allah ya ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim Allah ya ce asallahu yayi kusa an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawaddata yayi kusa Allah mai girma da daukaka ya sanya tsakaninku da waɗannan waɗanda kuka yi gaba kuka yi ƙiyayya da su min kufari maka kafirin maka kenan da'atun lillahi ta'ala don nuna da'a ga Allah don Allah ne ya ce a gaba da su sai kuka gaba da su to Allah ya yi kusa ya sanya tsakaninku da su mawaddatan soyayya Allah ya kusa ya sanya soyayya tsakaninku da su bi an ya hadiyar bil imani yadda Allah zai sanya wannan soyayyar ne ya sanya su imani fa yasiru lakum awliya da sun yi imani sai su koma masoyanku. wallahu qadirun Allah mai iko ne akan yin hakan wallahu ghafurur rahim sannan kuma Allah mai yawan gafara ne mai jin kai zai gafarta ma waɗannan kafirai wanda suka musulunta da baya akan abubuwan da suka aikata a baya na na kaza na kaza to a cikin wannan ayar Allah ta'ala yana wa manzan Allah bishara cewa waɗansu daga cikin kafiran maka za su musulunta shi yasa Allah ta'ala ya ce ya yi kusa ma'ana nan ba da jidewa ba waɗannan waɗanda kuke gaba kuke ƙiyayya da su ya kusa Allah ta'ala ya juye da su su koma masoyanku za su koma masoyanku ne idan sun yi imani sun yi imani sun zama auliya sun zama masoya sun zama majibinta da haka ka ga da wannan wannan gaba ko kiyayya tsakanin musulmai da su ta yanke kenan tunda sun musulunta wannan kuma yana daga cikin mu'jiza alqur'ani alqur'ani yace wani abu zai faru a gaba to kuma abin sai ya zo ya faru kamar yadda alqur'ani yace an samu da yawa kafiran da suka yi adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a makka din wanda su ne gaba wajen cewa a kori manzon Allah su ne gaba wajen cutar da manzan Allah da muminai sai ga sun dawo sun karba addinin musulunci sun musulunta sun zama masoya kaga wannan abin ya tabbata kenan wannan kuma ayar tana nuna mana Allah shi ne yake shiryar da wanda ya so daga cikin bayansa shi ya sanya ya tabbata a hadisan Abdullahi ibn Amr hadisin da Imam Muslim ya fitar hadisi na 2654 manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zikatan bayi zikatan yan adam gaba ɗaya, suna tsakanin yatsun Allah guda biyu daga cikin yatsunsa kamar matsayin zuciya guda Zikatan mutane gaba ɗaya suna tsakanin yan yatsun ubangiji da haka Allah yana iya juya su yadda yake so da haka manzon Allah ya ce Allah yana juya su yadda yake so wannan zuciya tana kan kafirci sai Allah ya juya sai ta dawo kan imani wannan tana kan imani sai Allah ya bacci akan imaninta wata kuma sai a juya ta daga imaninta koma sai a ce mutum ya yi yarda da haka Allah shi ne yake jujjuya zukatan bayi yadda yake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake addu'a ya musarriful qulub sarrif qalbi ala da'atika yana cewa ya ubangiji mai jujjuya zukatan bayi Allah ka juyar da zuciyata akan yi maka da'a to shine anan Allah yake cewa abu ne mai sauki wurin Allah kawai juya za a yi daga kafirci sai a juya ce sada sai ta dawo kan imani to da ya musulunta kuma ya zama musulmi shi ya sanya idan aka ce a kawo misalan kafiran da suka dawo suka musulunta to ya suna da yawa abu sufiyan shi ne sarkin maka gaba ɗaya a lokaci ya zo ya musulunta ya zama musulmi har ma ya shiga yaƙe-yaƙe wanda aka yi a musulunci na faɗaɗa daular musulunci kamar yadda ya yaƙi musulmi kuma aka ya shiga cikin musulmi aka yaƙi kafirai da maƙi ne yanzu sai ya dawo masu sai na abu sufiyan haka ɗinsa sai na mu'awiya a imam bukhari da imam musulun sun fitar da wani dogon hadisi hadisan Amru ibn al-as amur ibn al'as shi da kansa yake ba da labari bayan ya musulunta yake cewa akwai lokacin da ya ratsu a lokacin da duk duniya ba wanda yake ƙi kamar manzan Allah ya ce a duniya kakaf ba wanda yake son ya gani ba wanda yake kin gani kamar ya zama zan Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ya ce bai da maki bai da abokin gaba kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a da kenan ana nan ana nan bawan Allah nan sai zo sai kawai Allah ya juya zuciya sai ya yana son musulunci da haka shi da kansa ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa manzon Allah kawo hannunka maka baya kawai ya zo musulunci manzon Allah ya miƙa hannunsa sai kuma shi bai miƙo hannunsa ba sai manzon Allah ya ce masa ya ka zo ka ce a miƙo kai baya kuma ka zo ka miƙo hannunka kai sai ya ce ina son in yi wa baya amma ina da sharaɗi da zan sanya manzala ya ce masa me sharaɗinka ya ce sharaɗina shi ne sai za a gafarta min duka zunubaina sai manzala ya ce in wannan ne mai sauƙi ne shi musulunci yana roshe duk abin da mutum ya aikata a baya ya ce ba musulunci ba hijira ma tana roshe abin da mutum ya aikata a baya aikin hajji yana roshe abin da ya aikata a baya sai ya miƙa wa wanzan Allah hannu ya masa baya da ya zama musulmi sai yake cewa to a yanzu kuma da na musulunta duk duniya ba wanda nake so an gani kamar manzan Allah yace duk duniya ba wanda nake so kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda kwarjinin manzan Allah a wurina ban iya kura masa ido da aka yace yanzu da za a tambaye in ba da siffofin manzan Allah ya ce ban iyawa dan ban iya kallon shi na ƙura mai ido ba saboda kwarjinin manzan Allah sai ce to ina sa ran in zan mutu a irin wannan yanayin in shiga aljanna so kaga da maki ne yanzu sai ya dawo ne sai ya dawo ma mata ibn usal shi ma lokacin da ya musulunta ya faɗi waɗansu manzanni makamantan wannan mutum ne ya kashe sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa manzan Allah ya sa aka kamo shi da ran shi aka zo aka ɗaure shi a cikin masallaci ƙarshe manzan Allah ya masa afuwa ya ce ya tafi ya dawo da kan shi ya musulunta to lokacin da ya musulunta sai yake cewa manzan Allah na rantse da Allah da duk duniya ba wanda muke ƙin gani kamar ka kamar fuskar ka ya ce amma yanzu da na musulunta sai na jikin duniya ba wanda nake so gani kamar ka da ba addinin da nake kyama kamar addinin musulunci ya ce yanzu sai na ji addinin musulunci shi nake so sama da komai ya ce da ba garin da nike ki kamar madina ka, yanzu kuma ba garin da nake so kamar madina shi ne abinda Allah ta'ala yake faɗa anan cewa asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitu abu ne mai sauƙi a wurin Allah kai ya ma kusa Allah ta'ala ya sanya soyayya tsakaninku da waɗannan kafirai wanda kuke adawa da su kuke gaba da su Allah ce wallahu qadirun Allah mai iko ne akan haka sannan wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai jin kai da haka shi kafiri ba a yanke kaunar musulunta sai ya mutu idan ya mutu to wannan an tabbatar da ya mutu akan kafirci idan kafin ya musulunta ya yaƙi musulmai to za a kishi za a nuna mashi gaba za a yi adawa da shi ba wata alaƙa ta kyautatawa da za ta shiga tsakaninsa da musulmi amma idan bai yaƙi musulmai ba yana kan kafircinsa za a kyautata mu'amala da shi kamar yadda za mu gani a nan gaba Allah ya shirya da mu ya Allah ya ce gaba لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين نعم Allah ta'ala ya ce la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa inna allaha yuhibbul muqsitin la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum sai Allah ya ce to amma fa Allah bai hane ku ba ku masu imani 'anil ladina lam yuqatilukum game da waɗannan waɗanda su ba su yaƙe ku ba fi dini saboda addinin ku walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su fitar da ku daga gidajenku ba an tabarruhum to Allah bai hana ba ku kyautata mu'amala tsakaninku da su wa usitu ilaihim sannan ku yi masa adalci idan wata hudda ta shiga tsakaninku da su wakila wasu malamai suka ce tasilu ilaihim bi ita'ihim qistan jaza'an min amwalikum ala jihati silatir rahim suka ce abinda ake nufi da wa tuqsitu ilaihim shi ne ku ba su daga cikin dukiyarku don ku sadar da zumunci da su ma'ana danginku nan, ku yi zumunci da su ta hanyar ɗauka ku ba su wa ammal amma shi adalci fa innahu wajibun fi man qatala wa fi man lam yuqati ibn al-arabi ibn al ya yace shi adalci to da wanda ya yake ka da wanda bai yake ka ba za ka yi adalci adalci ne amma kyautatawa to ita wannan ana yin ta ne ga wanda bai yaƙe ka ba kafirin da bai yaƙi musulmi ba su ne ake ce ma ahal zimma ko kafiran amana wanda aka yarjejeniya da su ba yaƙi tsakanin mu suka yarda suka zauna a ƙarƙashin musulunci to irin waɗannan kafiran Allah ta'ala ce su Allah bai hane ku ba da kyautata musu babu laifi in kun kyautata musu idan bai lafiya kana iya zuwa gaido shi in an mai rasuwa za ka iya zuwa ka jajanta mashi in wani abu na jaje ya samu ka je ka yi mai jaje shi ma babu laifi ya zo wurinka ya jajanta maka ya zo ya duba ka baka lafiya to irin waɗannan kafiran Allah bai hana mu kyautata musu ba mun fahimta al-Imam Ahmad ya roto hadisi a cikin Musnad nashi cewa lokacin da aka yi sulhun hudaybiya kun ga an yi sulhun hudaybiya kafirin makka yanzu an yi sulhu da su kenan yanzu kaga sun zama ba abokan gaba ba tunda an yi sulhu da su wannan ya bada dama zaka iya zuwa makka dan makka ma zai iya zuwa madina to mahaifiyar asma'u ya sayi na abubakar ita bata musulunta ba da haka lokacin da abubakar zai yi hijira tun da bata musulunta ba sai ya tafi a makka to ka san uwa da 'ya'ya tun da aka yi hijiran nan 'ya'yanta asma'u su kuma su baban babansu tun da su musulmai ne to sai da aka yi sulhu hudaybiya sai ta samu damar za ta iya shiga madina sai ta taho daga makka ta zo har madina don ta ga 'ya'yanta ta ga asma'u binta abubakar as-siddiq To lokacin da ta zo sai ta zo gidan asma'u ta kawo mata ‘yan tsaraba da ‘yan kayaki haka irin an taho daga wani gari sai asma'u ta ce ba za ta karba ba mahaifiyarta ce ta ba za ta karba ba ta ma ba ta abinci ta ƙi mata mara ba ta ƙi mata komai ta ce ta jira sai ta je ta tambayo manzon Allah ita kuma sai ‘yan bukatu masu ya kawo ta ta faɗi bukatun ta ce ba ta ba ta komai sai ta je ta tambayo manzon Allah don haka sai ta tafi ta tafi wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta tambaye shi ce ya rasulullah inna ummi mahaifiyata ta zo daga makka wahiya batun afa asiluha ta zo kuma tana da waɗansu yan bukatu wurina shin ina iya sadar da zumunci na da ita in ɗauki abin da take nema in bata ƙala na'am manzan Allah ya ce i silu ummaki je ki sadar da zumunta da mahaifiyarki kaga wannan ya nuna mana kafirin da ba na yaƙi ba ana iya wannan alaƙar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar yadda ya zo a hadisin Bukhari da Muslim akwai wani yaro dan dan ba yahude ne yana manzon Allah aiki a gida to wata rana sai ya kwanta baya lafiya da ya zama to lafiya kwana biyu bai zo ba sai manzon Allah ya taka ya je har gidan su wannan yaron ya je ya sallama da baban shi ya ce ga na zo duba ɗanka baya lafiya kaga kafiri ne amma yana cikin wannan wanda Allah ta'ala yake cewa la yanhaqumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum manzo Allah ya je ya gaida shi ya yi masa addu'a ya ce masa yaro ka shiga musulunci mana sai yaron ya dariya sai kalli baban shi kamar yaron yana sai ya ce zan musulunta amma kuma ga baban shi nan tsaye yana jin tsoron shi baban da ya ga haka sai ce ka yaro in ga kana son musulunci ka musulunta kawai afi abul qasim yi ma baban qasim da in kana son musulunci sai yaron nan ya musulunta sai manzo Allah ya fito yake cewa na gode ma Allah da ya kubutar da wannan yaron daga wutar jahannama da ni ta hannuna aka ce wannan yaron bai dade ba wannan ciwon ba sai Allah ya dauki rayuwarsa kaga manzo Allah ya ji ya kyautata ya biyo mara lafiyarsa to kafiran amana kafirin da basu yaki musulmai ba basu fitar daga musulmai daga gidajensu ba to su wannan babu laifi a yi mu'amala da su kuma a kyautata musu a cikin mu'amala ba za a ce kahire ba ne ba a zalunce su ba za a ce kafire ba ne ba a danne musu su. a za a kyautata mu'amala da su a yi duk abin da ya kamata na kyautatawa gare su kuma irin wannan kyakkyawar mu'amalar da yawa mata ja waɗanda ba musulmai ba su shigo addinin musulunci wannan shi ne abin da Allah ya ce to sai Allah ya ƙara maimaita hukuncin baya don kar wani ya ji wannan hukuncin kuma ya ɗauka an goge wancan na baya sai Allah ya ce ni inna ma إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Allah ta'ala ce inna ma yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum min wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun Allah ya ce inna ma yanhaakumullahu kadai Allah ya hane ku anil ladina nuku, yin soyayya da waɗannan waɗanda suka yaƙe ku fiddini saboda addini wa akhrajukum min diyarikum suka fitar da ku daga cikin gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum ko kuma suka ba da taimako don a kore ku an tawallauhum Allah ya hane ku ku soyayya da su ku jibinci al'amarin su wa man yatawallahum dukkan wanda ya soyayya da su a cikin ku fa ulaika humuz waɗannan su ne wanda suke azzalimai kana sai Allah ta'ala ya sake dawo da wannan hukunci ya sake maimaita shi dan a karfafi wancan hukuncin na baya dan haka wannan hukuncin yana nan A kan kafiran da suka yaƙi musulmai suka fitar da su daga cikin gidajensu ko suka taimaka aka fitar da su to wannan ba a soyayya da su ba a yin wata kyakkyawar mu'amala da su yaƙi ne tsakaninsu da musulmai amma waɗanda ba su yi haka ba su za a kyautata mu'amala da su Allah shi da mu to lokacin da aka yi sulhun hudaybiya a lokacin da aka yi sulhu da biya shekara ta takwas bayan hijira an yi yarjejeniya tsakanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kafiran makka mun karanta a can baya a suratul fati yadda abin ya kasance lokacin da manzan Allah ya taho da niyyar yin umara kun san kafirai suka hana suka ce ba za a shiga ba to ya za a yi sai suka ce to a zo a yi sulhu sai aka yi sulhu sulhun nan tsakanin manzan Allah da kafiran makka ana ce mai sulhun hudaybiya domin an yi shi a wani wuri da ake ce ma hudaybiya gab da makka a lokacin manzan Allah ya zo gab da makka zai shiga suka ce ba a shiga to sai ya tsaya nan aka yi sulhu a su mutanen makka suka aiko wani wani mutum ana ce mai suhailu ibn amr shi ya wakilce su a wannan sulhu shi kuma manzon Allah ya wakilci musulmai to sai aka yi sulhu babban jigon abubuwan da aka yi sulhu a kansu aka ce na farko dai manzon Allah yanzu ba zai shiga maka ba ya koma sai shekara mai zuwa wannan shi ne abu na farko manzon Allah ya ce an yadda sai aka rubuta to cikin abubuwan da aka rubuta na sulhun sai aka ce idan wani ɗan makka ya musulunta ya tafi madina wajen manzan Allah to manzan Allah zai mai wa mutanen makka shi idan ɗan makka ɗan madina ɗan wajen manzan Allah kenan ya ridda ya koma kahiri in ya gudo wajen mutanen makka su ko ba za su mai da shi ba kun fahimci eh, abin ganin idan kafiri ɗan makka ya musulunta ya gudu ya tafi wajen manzan Allah a madina a yarjejeniyar aka ce manzan Allah ya maido shi wajen mutanen makka amma idan ɗan madina musulmi kenan ya yarda ya tafi wajen mutanen makka su kuma su rike shi ba za su maida shi ba kaga akwai zalunci ciki ko sai manzo Allah ce an yarda sahabbai suna to wannan ya za a yadda ce ba komai hikimar da ke ciki ta manzan Allah na cewa an yadda ana kaddar da yawa za su ne za su zama musulmi su taho wajen manzan Allah idan imani ya shiga mutum ko an maido shi ba maka ba ko ina aka kai shi bai koma kahirinsa amma musulmi dan ya musulunta ka ƙi da shi yana nan da musuluncin shi dan da ya samu dama zai dawo wurin 'yan uwan shi shi yasa sai manzan Allah ya ce ya yadda to kuma dan Allah ya jarabci manzon Allah ana gama sa hannu kenan kaga yarjejeniya ta fara aiki sai ga wani Abu Jandal ibn Suhaib ya gudo daga Makka ya ji an ce manzon Allah yana Hudaybiya ya samu ya balle ya gudo ya zo wajen manzon Allah Ga shi ga annabi har ya zo kafirai suka ce to ai mun yarjejeniya an ce a mai doshi da haka a mai do mana shi manzon Allah ya ce kuma yana kuka aka mai da shi sau da an an yi ne. to amma inda aka samu mishkila sai aka samu waɗansu mata sun gudu daga makka sun taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan habba manzon Allah ma ya dawo makka kenan an gama sulhu an dawo makka A musamman akwai wata mata ana ce mata ummu kulsum ibn uquba ibn mu'aidi ita ce ta samu ta kunce daga maka sai ta taho madina wajen manzan Allah kun ga musulma ce ta taho wajen manzan Allah to da ɗan uwanta suka ji labarin tana madina wajen annabi sai suka ce to ai an ne. yarjejeniya cewa duk wanda ya je a maido shi da haka mu je su maido mana ƴar uwanmu sai ƴan uwanta su biyu suka kama hanya daga maka suka tafi wajen manzan Allah suka je suka nemi manzan Allah ya ba su wannan ƴar uwa ta su ta dawo to sai Allah ta'ala ya soke waccan yarjejeniya da manzon Allah ya da mutanen Makka amma akan mata kawai cewa idan mace ce duk da manzon Allah ya sa hannu cewa za a maida ta to amma Allah ya soke bai yadda a maida mace ba amma namiji a maida shi idan mace ce kun ga aka maida ta akwai hadari akwai hadari mace tana da rauni za ta iya koma kafircinta mace tana da rauni tana da buƙatar taimako sai a cutar da ita a zalince ta a kan namiji to sai Allah ya ce banda mata sai Allah ya togaciya sai aka fitar da mata da haka sai manzon Allah ya kime da wannan mata shine Allah ta'ala ya sabkar da wannan ayar yace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihin فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن يهل لهم ولا هم يهلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكهوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بأصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم wallahu alimul hakim na'am Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu aalamu bi imanihinna wa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum hill wa la hum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu wala junaha alaikum an tanki tankihuhunna idza ujura hunna. wala tumsiku bi asmil kawafir was'alu ma anfaqtum walyasalu ma anfaqu dhalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani idza ja'akumul mu'minatu idan wata mai imani ta taho wurinku muhajiratin tana mai yin hijira ta baro wajen kafirai ta taho wurinku to idan ta zo Allah ya ce hunna ku yi masa jarabawa sai a musu interview a gane musulman ne da gaske ko yaudara ce mun gane da ta rubo ta zo ta ce ga na gudo ni ma na musulmi sai a zaunar da ita sai a ce to ke me ya taho da ke daga makka ai mata interview a mata bai tambayoyi a gane shin ta yi imanin ko ba yi imani ba fa in hunna mu'minatin idan kuka gane eh wannan ta yi imani to sai kafiran makka suka zo suka ce amin yarjejeniya da ku a maido mana ita sai Allah ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar to kar ku maida ta ga kafirai mun gane kar ku maida ta ga kafirai la kunna hillul lahum wala kum yashilluna lahu ko da kawai a can garin kafirai tana da miji Allah ce har ku mai ta saboda bai halatta ba kafiri ya auri mace mace musulma bata halatta ga kafiri ba wala hum yashilluna lahu su ma kafirai maza ba su halatta ga mace musulma ba mun gane Allah ce kar a maida tana da miji mijinta yazo ya ce ai a bani mata aure shi Allah ce kar a ta saboda yanzu ka maida ta to za ta koma ƙarƙashin wannan mijin sai Allah ya ce bai halatta mace musulma ta auri kahiri ba haka bai halatta kahiri ya auri mace musulma ba mun gane wannan Allah ya ce kar a maida ta kora tana da miji amma ka ji adalci na musulunci sai Allah ya ce wa atuhum ma anfaqu amma in tana da miji shi wannan mijin nata sai ku mayar masa da abin da ya bata na sadaki lokacin da ya aure ta mun gane kawai ba rike ta za a sa tun da mata aure ce to nawa ne aka bada lokacin da za a aure ta an bada dinari goma misali sai gwamnatin musulunci ta aika makafirai dinari goma ta ce a ba mijinta mine mine ne kudin sadakin da ya biya ne to ina mata musulunci ya kwace ta yanzu ya aka musulunci ya kwace bai halatta ita ta zauna karkashin shi ba shi ma bai halatta ya zama mijinta ba mun gane hukuncin wannan ayar eh, al-imam ibnu kasir ya ce ita wannan ayar hiyallati hurrimat al-muslimati alal mushrikina wa qad kana jaizan fi ibtida'il islam wannan ayar da ita ne aka soke auren musulma ta auri kafin amma kafin wannan ayar farkon musulunci ana yi mun gane mace musulma ta auri kahiri kafin wannan ayar ana yi da wannan aya ta sauka ne sai aka hana hukunci sai aka soci ai kun ga manzon Allah ya aura ma yarsa Zainab ya aura ma Ibn al-As ita ko ta aure shi bai musulunta ba lokacin har manzon Allah ya hijira shi bai musulunta ba ko manzon Allah ya baddiyar wurin shi tana maka har kuma da aka zo yakin yakin Badar da aka zo yaƙin badar kuma ka ji wannan mijin ɗayan manzan Allah ya shigo sojojin maka aka zo za a yaƙi manzan Allah sai aka kama shi yana cikin waɗanda aka kama <laughs> sai ga shi an kama shi manzan Allah aka zo aka ce to ga sarkinka manzan Allah ya ce ku je ku yi mai hukunci shi wa yadda ake kowa. to sai aka ce an buga mai fansa ya kawo kuɗi a sakai sai ya aika matar can makka ci to gani nan an rike ni an ce a ba da kuɗi a suke kawo kuɗi a saka sai ta ɗauko wata sarƙa sarƙan nan ta mahaifiyarta ce khadija ta bata sai ta ce gashi ku yau kai musu wannan a sakai sai aka zo aka kawo aka kawo wa manzon Allah a ce to gashi ta ba da wannan yana gani ya ga sarƙar khadija ce <laughs> ce to a je a duba ai ya cancanta a sakai sai a sakai sai aka sakai ya koma su kaga farkon musulunci ba ahala hala ba wannan mijin na zainab da aka yi sulhu hudaybiya aka yi wannan hukuncin sai manzo Allah ya ce to a maido ne ɗaya shi sai a lokacin da ta dawo gida da ta dawo gida a afwan a shekara lokacin da aka yi yakin badar din ne ta dawo da ya koma gida manzo Allah sai ya ce to ba za a sakai ba sai in ya sako mai ɗaya shi ma za a rike sai in ya sako mai ɗaya shi da ya koma sai ya sako zainab sai ya sako ɗiyar manzan Allah ta zo ta zauna gida har sai da aka yi fachu maka sannan ya musulunta sai manzan Allah ya da mashi auren ɗaya shi su kaga wannan ya nuna da farko ana aure to da wannan ayat ta sai aka hana ya Allah ya ce bai dace ba ko bai halatta ga mace musulma ta zauna ƙarƙashin miji kahiri bai dace miji kahiri ba ya auri mace wadda take musulma amma idan an karba irin waɗannan mata wanda suka yi gudun hijira Allah ya ce to atuhum ma an ku ba mazajin abinda suka bayar na sadaki to idan an ba mazajen wancan sadaki su waɗannan matan su kuma Allah ya ce wala junaha alaikum an tankihu hunna to kuma babu laifi yanzu in ta gama idda to ana iya aurenta idza ujura ujurahunna idan kun bayar da sadakin su babu laifi kuna iya auren su wala tumsiku bi ismil kawafiri sai Allah ce to haka kuma mazaje musulmai kar ku rike igiyar auren matar da take kafira sai dai ahlin kitabi amma idan kafira ce mushrika to ita ma Allah ya ce kar ku rike igiyar aurenta ku saki su kawai so idan ku dan akwai wanda ba musulma bace ba a hannunku to ku tura ta maka kawai ku rabu da ita an ce lokacin da wannan aya ta saka sai na Umar ya tura mata matan shi cikin matan shi guda biyu ya sike su yace to ku tafi Allah ya ce kar mu zauna da ku kafirai ku koma gida can wajen mutanen ku to Allah ya hana kuma musulmi ya rike mace kafira sai idan ahlul kitabi ya ce amma idan mushirka ce to ba zai aure ta ba was'alu ma anfaqatum to idan kun maida su wajen iyayensu kahire Allah ce to kuma mazajen musulmai babu laifi kuma kuna iya cewa a baku abin da kuka bayar na sadaki wal yas'alu ma anfaqu su ma in sun in sun wata mace musulma ta wata mace musulma ta bar wajen kahire ta dawo su ma suna iya tambayar abinda suka bayar na sadaki sai Allah ce zalikum hukumullah wannan hukuncin da kaji na Allah ne haka Allah ya yi shi in wani ya ce ya musulmi ba zai auri kahira ba sai ka ce hukuncin Allah ne haka Allah ya hukunci ya hukumu bainakum kuma Allah shine mai yin hukunci a tsakaninku wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma mai hikima ne a cikin duka ayyukansu to ji yadda Allah ta'ala ya soke wancan yarjejeniya wanda aka yi a su da biya Allah ya hana ta shafi ɗiya mace in ta taho to ita ba a mayar ta ita amma idan da namiji ne ya zo shi wannan sai a mayar da shi Allah ya shirya da mu sai Allah ya ce ne gaba wa in fatakum shay'un من أزواجكم إلى الكفار فآقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون idan wata mace musulma ta yi ridda sai ta koma wajen kafirai kun ga a hukuncin da Allah ya yi ya ce ai kafirai za su mai domin wannan mijin mai sadakin da ya biya to sai wata mace musulma ta yarda ta koma wurin kahirai sai wannan musulmi ya nemi a ba shi kuɗin da ya biya na sadaki sai kafiran suka ibadawa to ya za a yi kun fahimta in suka ibadawa to ya za a yi sai Allah ta'ala ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum ila al-kuffari fa aqabtum fa atu alladhi dhahabat azwajuhum mithla ma anfaqu taqullaha alladhi antum bihi mu'minun Allah ya ce wa in fatakum shay'un min azwajikum idan kuka rasa wani kaso na matanku ila al-kuffari zuwa ga kafirai wata ta yarda ta koma wurin kafirai mun gane ai wahidatin fa aksar minhum ko daya ko fiye da haka aw shay'un ko dai wani abu daga cikin mata suka koma to sai ya to kun nemi su ba ku sadaki wanda kuka biya sai waɗannan kafirin suka kibadawa to ku yale su Allah ya ce fa aqabtu da ranar da yaki ya hada ku da su waɗannan kafirin wanda suka rike irin waɗannan matan sai kuka samu galaba a kansu mun gane to idan aka samu galaba a kansu aka samu ganima to Allah ya ce kamun a raba ganiman nan sai a ce ina malam wane ai da ma kana bin sadaki to kamun a raba ganimar sai a cire sadakin sai a bashi ina malam wane kai ma ba taka da ce kahire ba su ba da sadakin nan ba nawa ne kaza ne sai a cire sai a bashi to sai kuma a dawo a raba ganima mun fahimta shi da Allah ya ce fa'aqabtum in kuka yaƙe su kuka samu galaba a kansu fa'atul ladina zahabat azwajuhum ku ba waɗannan waɗanda matan suka gudu zuwa kafirai minal ganima daga wannan ganimai misla ma kwatankwacin abin da suka bayar na sadaki lifawatihi alaihim min jihati kuffar wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minuna Allah ya ce ku ji tsoron Allah Allah nan wanda da shi ne kuke yin imani wanda da shi ne kuke yi imani to qad fa'ala almu'minuna ma umiru bihi min al-ityani lil kuffar wal mu'minina summa irtafa'a hadha al-hukm shi mala abukar kuma yana ganin daga baya wannan hukuncin an cire shi Allahu a'lam to bayan nan sai Allah ta'ala ya juya zai yi magana akan mubaya'ar mata idan mace kun san manzon Allah ana masa mubaya.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 yazbina wala yaktuna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin faba'ihunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim sai Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ja ja'aka almu'minatu idan mata mu'mine sun zo wurinka yubayi inaka dan yi maka mubaya'a to Allah ya ce ka karbi mubaya'ar su ya kai wannan annabi karɓi mu mubaya'ar su akan abubuwa shidda cewa ba za su aikata abubuwa shidda ba da haka idan mata suka zo za a karanta musu wannan ayar kun yi mubaya'a akan ba za ku yi kaza ba eh mun yi ba za ku yi kaza ba eh mun yi sai an lissafa waɗannan abubuwan guda shidda abu na farko ala alla yushrikna billahi shay'an cewa ba za su hada Allah da wani ba a wajen ibada a wajen bauta ba shirka ba za ku shirka ba eh, eh ba za mu shirka ba wala yasriqna na biyu ba za su sata ba ba sata na uku wala yaznina ba za su zina ba na hudu wala yaqtulna hunna ba za su kashe ƴaƴan da suka haifa ba domin a wancan lokacin larabawa a jahiliya suna kashe 'ya'yansu musamman idan mata ne mun gane suna kashe 'ya'ya mata to za su yi baya cewa ba za su kashe 'ya'ya ba sannan wala ya ci na bibuhutanin yaftari na hubai na aidihinna wa arzulihinna sannan ba za su zo da wata ƙirƙarya ba yaftari na huwa da za su ƙada bai na aidihinna wa arzulihinna tsakanin hannunsu da ƙafafuwansu nan malamai suka ce abin da ake nufi ba za su zo da ɗan shege ba sai su ma alama wani su ce ɗan wane domin a wancan lokacin akwai al'adunsu na zinace-zinace ban daga cikin auren ma da jahiliya ta yadda akwai auren dadiro wanda mace za ta kama gida kawai duk namijin da ya ta gada ma za ta iya kawo shi illa iyaka dai kawai in wani namijin na ciki za ta ɗaura tuta a ƙofar gidan to in wani ya zo ya sa a wani ciki kenan sai ya ƙara gaba da ya zo ya gaba fita to ya san gidan empty ne sai ya shiga to kaga irin wannan wace in ta haihu to dan waye ita ta san ko dan waye to amma a lokacin nan sai su makala ma wani sai su kwashi dan nan sai su kai ma wani sai dan wane ne wannan ya shahara a jahiliya suna yin haka sai Allah ya sanya cikin abubuwan da za a karɓi bayar mata cewa ba za su yi hakan ba wala ya asilaka fi ma'rufin sannan ba za su saba maka ba a cikin wani aiki wanda yake sananne a shari'a mai kyau to idan sun yarda da waɗannan Allah ya ce fa ba'i hunna ka karɓi mubayarsu wastaghfir lahunna Allah sannan ka roƙa musu Allah gafara inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne rahimun mai jin kai ne ga bayinsa Allah ya mana gafara to kaga haka Allah ta'ala ya ce ya karbi mubayar su haka idan mata suka zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu wannan ayar sai ce sun yadda sun amince sai a karbi mubayar su sai ya ce to ku tabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi mubayar ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karbar mubayar baya gaisawa da mata idan maza ne yana gaisa da su amma mata to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya gaisa da su haka manzon Allah yake da sun miƙa mu sai ce a ba a gaisa da mata wannan yana mana ba a gaisa da mace a musulunci to ƙarshe sai Allah ta'ala ya kulla ayan nan da cewa ne, ya ayyuhal ladina amanu أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة kama ya isal kuffaru min ashabin shuru to Allah ta'ala sai kulla wannan surai da irin abin da ta fara kun ga da ni surar ta fara ba da cewa kar a soka hire ba sai kuma Allah ya sake kullewa da ita waɗansu malamai kuma suka ce wannan ayar a cikinta Allah ya samarizing duka surar ne gaba ɗaya a cikin wannan ayar Allah ta'ala ya fito da jigon hukuncinta jigon abin da take isarwa a cikin wannan ayar Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya kuma masu imani la tatawallaw qauman gadiballahu alaihim kada ku so waɗannan mutanen waɗanda gadiballahu alaihim Allah ya fushi da su suwaye Allah ya fushi da su sune al-yahud Allah ya ce kar ku so su a kaumin kaumin gadiballahu su ne yahudawa domin ne Allah ta'ala ya fushi da su Allah ya ce to ya ku masu imani kar ku zo waɗannan mutanen a sammu al-maghdubi alaihi su yahudawa ana ce musu Allah ya yi fushi da su li'annahum araful haqqa wa ankaruhu saboda sun san gaskiya sai suka yankarinta sai Allah ya fushi da su sai ake ce musu wanda aka yi fushi da su wa kadhalika man ittakhadha tariqahum fi zalika sai wala aka gune ce to haka duk wanda ya bi irin wannan tafarkin na Yahudawa ya sani in inkari da gangan yana sani to shi ma ya shiga cikin wanda Allah ke fushi da shi haka ba sai Yahudawa kaɗai ba Allah ya ce qad isu min al-akhirati su Yahudawan da Allah ya yi fushi da su sun yanke ƙauna daga samun rahama a lahira aimin sawabiha daga samun nada a lahira sun riga sun yanke ƙauna saboda suna da yaƙinin taurin kansu wa kaddabin nabi ma ilmihin bisirki kuma sun san sun kareta annabi kuma bayan sun san annabin nan gaskiya yake wannan sai sai su da kan sai suka fitar da rai daga samun rahamar Allah a lahira Allah ya ce sun fitar da rai daga samun rahama kama ya isal kuffar kamar yadda kafirai su min ashabin umur wanda yanzu suna cikin kabari su ma sun fidda rai daga samun rahamar Allah ai al-maqburina wanda suke cikin kabari min khairil akhirah sun fidda rai daga samun alkhairin lahira saboda ai sun ga abin da suka gani a cikin kabari wanda ya mutu yana kahiri aka saka shi kabari kaga ya riga ya haɗu da mala'iku sun mai tambu sun fara an fara yi mai azaba to ai da ganin wannan shi ya san gaba babu rahama kenan to ya riga ya fiddare to yadda ka san kahirin da ke ƙasa wanda ya mutu ya fiddare daga rahamar Allah haka ba yahudin da ke saman ƙasa ya fiddare daga rahamar Allah saboda ya san abin da yi Allah ya shirin da mu da haka sura ta fara da cewa kar a riƙe kafirai masoya sannan kuma ta kulle da cewa kar a riƙe ahalin kitabi wanda su ma aji ne daga cikin azuzuwan kafirai masoya na haka sura ta fara da abin da ta fara ta kuma kulle da abin da ta fara wannan sura kuma a nan ta ƙare idan Allah ya kai mu gobe za mu shiga surar da ke gabanta ita ce suratul saffi insha Allah ta'ala abin da muka karanta ne daidai Allah shi ba mu dade kuskuren mu kuma Allah ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki ɗaya. an karar da mu kuma ya ba mu ikon gyarawa wa alaikum salam na'am E, babu laifi wannan babu laifi mutum ya musafaha da muharramarsa ko matarsa wannan babu laifi amma mace a janabiya wanda yake ba matarsa ba ko ba muharramarsa ba haramun ne ya gaisa da ita haramun ne a musulunci lalura kamar wace ne ayo <laughs> a ayo aiki da mace sai a ce sai ka gaisa da ita Mm. ba dole ba ne ba kwanciya na hanyar gama minista bai taɓa gaisa da mace ba kuma akwai lokacin da buhari ma zai gaisa da wata mata ya je ya kare ba ba wata doka da ce don kana minista sai ka gaisa da mace <laughs> ba doka ba ce ba wannan boko ne kawai da yaba waɗansu yawa amma ba wata doka wadda ta ce don kana aiki da mace ka gaisa da ita ba dole ba ne ba so idan mutum ya tsaya tsaye ya ce shi ba zai gaisa ba da za a yi da shi don ba wata dokar da ta ce za a yi so kaga wannan ba zai zama uzuri ba da kamar a ce doka ce dole sai an yi aiki da ita a haka to kaga yanzu za mu duba banna biyu ta haɗu wacce ta fi sauƙi to sai mu ce a aikata wadda ta fi sauƙi idan doka a najeriya ta ce dole sai minista ya gaisa da mace to da a ce ba minista musulmi da ce akwai minista musulmi amma yana gaisawa da mace wanne ya fi sauƙi ga musulunci yau gara ce yau to kaga wannan ya zama ittikhadu a darare ne, to amma inda babu doka to kaga nan ba za a ce a bada wannan uzurin ba gun <laughs> gane Allah ya shirye da mu wa alaikum salam Mm. Eh. Hmm. eh akwai su su ne kiristocin Najeriya su ne ahalin kitab domin shi wanda ake ce ba ahalin kitabi shi ne mabiyin addinin ko annabi Isa ko annabi Muhammad. duk da wasu malamai suna ganin tunda manzan Allah ya zo ya an soke addinin nasu to amma shi manzan Allah shi ya zo da sunan ba shi ahalin kitabin manzan Allah ya zo da sunan kaga za a ce musu ahalin kitabin don haka manzan Allah ya ba amulance su ka kiristocin zamanin manzan Allah ai ba su ne annabi Isa ya zo mawa ba littafin da suke cewa shine na annabi Isa tun lokacin sun canza shi kaga daidai da kiristocin yanzu ba su Allah ya aika ba annabi Isa ba sannan kuma littafin sun canza shi to wannan ya sanya da ce mafi inganci kiristocinmu na yanzu da yahudawa na yanzu ahalin kitab to sai dai mun sani shari'a ta ba da dama a ci yankansu yankan da ba na ibada ba ne ta ba da dama a auri matansu masu kamun kai don ko a cikin matan nasu ba kowace ake aure mace mai kamun kai a cikinsu to su ake aure to idan mutum ya ga wata ahlul kitabi ya yi yana santa, kuma yana ganin in ya aure ta zai iya shigowa da ita musulunci to babu laifi amma idan yana jin tsoron in ya aure ta ba za ta iya jage shi to bai halatta ba Na ku wanda in ya aure ta tana iya jage shi to bai halatta ba ko ba haka ba ana samun haka ai wannan sun tai wani koma gwamnati na Taraba State ai ba ta shi ta mai da shi christianity akwai wani yana na a kaɗu da fc ban san faɗi sunan shi ba ta shi ta sanya ya riga to kaga in mutum ya san in ya auri ahalin kitabiya za ta janye shi ta ko mai da shi to kar ya fara ko kuma ya aure ta sahi 'ya'ya biyar ta ja daga ta ce uku na wani biyu naka ko ta ce a raba uku kirista uku musulmai kar ya fara sai wanda ya san in za su ahi 'ya'ya ɗari duk zai musulmantar da su amma ta ce ta kirista sai wanda ya san ko da wasa ba za ta ce mai bute cuci ba amma idan kasancewa za a raba jiha ne za a raba kawa ne ila yau in kun je cuci next time fito taho masallaci to wannan bai halatta ba wannan shi ne da haka har yanzu ana iya auren su in an cika waɗannan sharuɗa Allah samu dace kuma da ya cin yankansu in kirista yanka dabba kana ya ci amma idan yankan da ya ba na addini ba ne na yankan addini kamar yankan kirsimeti na addini ne ko kuma yanka dabbar da shi a addininsa an halatta mai amma kai a addininka an haramta maka kamar yanka alade to sai ka ce ya ci kayan shi ko yanka kare sai ka ce ya ci ko yanka jaki sai ka ce ya ci in yanka dokewa eh ya ci kayan shi ko kada ci ta Allah ya sa guda shi wa alaikun masu alidar masu aƙidar eh, a yaƙidar interface take hmm, an su masu interface ba ba ba ba ba ba ba addini biyu suke yi ba addini ɗaya suke sai dai kawai sun yarda a samu haɗuwar addinai daban-daban don a samar da fahimtar juna interface ya sha banda wahadatul adiyan shi wahadatul adiyan wannan ba musulunci ba ne, ba bikin wata aƙida ce wanda take cewa a mai da addini ya zama ɗaya. Na ka aikaro karo daga musulunci na dokoki aikaron dokoki daga christianity sai a samar da wani addini sabo to wannan shi shine wahadatul adiyan wannan ba daidai ba ne ba amma shi interfaith ne musulmai da kiristoci su dinga tattaunawa don samar da fahimta tsakanin musulmai da kiristoci duk da shi ma kan shi interfaith ɗin da yawa malaman musulunci musamman malaman aƙida suna jin tsoron cewa in yi zurfi yana haifar da wancan aƙida ta ta addini kushe shi da yawa za a ga suna ɗan ƙyamar shi cewa ma ya fi sauƙi da wancan idan bai yi zurfi ba babu laifi duk da ko shi interface ɗin in za ka ce to ya dama wani abu ne kamar wuta da ruwa ce ka ce ka haɗa su wuri guda ai ba su haɗuwa to yaushe kai kana cewa ƙulhuwan lahu ahad allah ɗaya ne ka zauna da wanda shi kuma yake cewa allah uku ne to ta yana za a daidaita ka ga ba da za a daidaita ba da za a daidaita to kawai galibi interface kuɗi suke ci saboda yawanci daga turai ake turo kudaden da ake wannan propaganda ɗin ta interface ka fahimta amma maganar wai a fahimci juna ta addini tsakanin musulmi da kirista mustahil ba zai yi ba na taɓa yin workshop ɗin interface na kwana ko uku ne a kano da waɗansu manyan fastoci waɗansu daga kano waɗansu daga katsina to ko mu mun hada a can ɗaya abinda muke cewa ai zai wahala kawai dai mun dai zo mu zubi ake cewa wurin amma maganar wai a ce a fahimci juna abu <laughs> zai yi ba ai kamar musulmi ahli sunna ne da dan shi'a ba zai yi wa a fahimci juna ba to haka musulmi da kirista in dai kowa zai taho da aqidar shi to ba za a fahimci juna ba na taɓa ba ku labarin wani wani matashi irin wanda shi bai ma damu da addini ba shaye-shayen shi ma kawai yake ana azumi ba yana shan abubuwan shi bai mafi yamarin azumi wata rana kawai ya je ya shaye-shayen shi ya bugu sosai da ta kaɗa mai kawai sai ya ce bari ya teco shi kawai sai ya teco shi yana zuwa kawai aka taso ga musulmi ya zo ya ce kawai ya zuwa koma kirista ne cikin ba cikin haicin shi yake ba suka yi tsalle suna birna ga musulmi ya zo zai zama kirista aka fasto ya zo da shi ya ce to kai kai da za a koma kirista ya ce eh <laughs> ya ce to in ka zama kirista na ɗaya allah uku ne akwai allah uba akwai allah waye akwai allah waye kawai yana juya ce kai zai yi wa allah ɗaya ne bayan allah ya ce ƙulhuwan lawa <laughs> a inda yana cige yi <laughs> eh? ya karya ya zai kore to aiko yaro karbi a yasan Allah ɗaya to musulmi aiko cikin koya ta hayyace shi ai ba da za ka ɗora mai tunanin cewa wai Allah ba ɗaya bane bai in ka har ya yadda to ya za a kira wannan musu dama ba musulmi ba to a cikin bayan hajjiya wa aya ba ya ce bayan Allah ya ce ulhuwan lawa <laughs> to ka gani tushe sa to ga to ya za a malami kuma ya ce ya ce wai zai tattauna da kirista wani a fahimci juna wallahi duka kawai suna zuwa ne abin da na fahimta suna zuwa ne kawai saboda abin da ake samu a harkar don lokacin da muka je ina je a tayar gas aka ajiye mu kwanan wajen uku kuɗi suke ba da sosai to Allah ya shirya da mu ya kuma tsare mana imanin mu da aqidar mu kun ga yanzu masu kawo ma aqida farmaki suna da yawa ko ta hanyar social media din nan sai a ta ji kawo waɗansu bayanai in mutum bai da ƙarfin aqida wala sai a sa mai shubuhanan da nan sai ka ji mutum yana cewa to ai yanzu an ce kaza yanzu kalli wannan muhawarar da ake ta yi da Sani da wannan makari to aka sa raunin fahimta da mai raunin aƙida sai a sa mai shubuhanan sai ka ji ya dana cewa to wai hadisan hmm, na yawa akwai wannan matsalar gaskiya wallahi ɗan mutum bai da aqida wanda za ta dinga bai controlling wanda za ta dinga tace mai to kwashi-kwashin da ke cikin ta yawa ke gare su ana zuba wa mutane abin da yafi karfin kwalwarsu wani sai ya zo ya rikice ya kasa gane ina aka ruwa ya kasa gane wai ina ne sai ka yi ce na to wai an yaba mu kan gaskiya muke <laughs> ita ce eh to Allah suke mu lafiya abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lafiya. kuskuren da muka yi kuma Allah shi mana afuwa shi ya ce mana baki da akwai wata baiwar Allah da ta samu rashin lafiya wanda ana ganin kamar paralysis ne ba ta samu da Allah mu sanya ta a cikin addu'a kuma mace ce mai kokarin karantaswa musamman ga ƴan uwa mata to ta samu wannan jarabawa tana kwance ake roƙon ‘yan uwa mu sanya ta a cikin addu'a da fatan Allah maɗaukin sarki ya ba ta lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya ya sa wannan ya zama kafara gare ta. Allah ya tashi kafaɗinta da ita da sauran marasa lafiya na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya. Masu lafiyar kuma Allah ka ƙara musu lafiya ka ba su ikon amfani da ita wajen yi maka ɗa'a. Wanda suka rasa a cikin mu Allah ka ji ɗansu Allah gafarta musu. mu kuma da muka rage ka ba mu ikon cika da imani in lokacin ya zo wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah